بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد muhtaram birodarlar opa singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bugungi suhbatimizning mavzusi yana halol kasb kor qilish masalalari haqida bo'ladi inshaalloh bizga savol yo'llagan birodarimiz botir ismli yigit yozadilarki biz oilamiz bilan amerika qo'shma shtatlarida istiqomat qilamiz allohga shukur ibodat qilishga masjidlar yetarli halol do'konlar mavjud lekin ish joylarimizda har xil to'siqlarga duchor bo'lamiz men oshxonada ishlayman lekin bu yerda cho'chqa go'shtlari ham ishlatiladi bu yerdan ketib xonadonlarga sputnik tarelka o'rnatadigan korporatsiyaga ishga kiray desam bunda ham men o'rnatgan sputnik tarelkalar orqali har xil noma'qul kanallarni ko'rishadi birodarlarimizdan biri esa magazinda sotuvchi bo'lib ishlaydi bu yerda ham noma'qul rasmli kiyimlar har xil haykalchalar mavjud mana shular haqida fikringizni bildirsangiz deb yozganlar biz ushbu mavzuda avvalambor bu savolda so'ralgan harom taomlar sotiladigan oshxona restoranlar haqida u yerda ishlash haqidagi fatvoni oldingi suhbatimizda bayon qilgan edik hozir esa mana bunday sputnik tarelkalar o'rnatish bilan shug'ullanadigan kasb haqidagi fatvolarga murojaat qilamiz al azhar jamiyasi ulamolari tomonidan chiqarilgan fatvo ikki ming uchinchi yilda mana shu mavzuda chiqarilgan bir fatvoga nazar solamiz u yerda savol shunday qo'yiladiki halit tijaratu fi bay'i ajhizati dush halalun am harom sputnik tarelkalari bilan tijorat qilish halolmi yoki harom deb so'ralgan bu savolga javob berar ekanlar muftiy ali juma mana bunday yozadilar sun'iy yo'ldoshlar orqali qabul qilib undan tarqatiladigan axborotlar va ko'rsatuvlar bu inson uchun atrofda bo'layotgan voqea hodisalardan xabardor bo'lishga imkon yaratadi uzoq yaqindagi holatlardan u mana shu orqali ma'lumot olishi mumkin bunday ko'rsatuvlar va axborotlarning ichida yaxshilari ham bo'ladi va yomonlari ham bo'ladi ko'rayotgan odam o'zining ixtiyori bilan xohlasa uni xohlasa buni ko'radi shariatda haromligi aniq bo'lgan narsalar harom agar aniq bo'lmasa demak u halol ana shunga ko'ra ikki xil maqsadda ishlatilishi mumkin bo'lgan narsani sotish va shu bilan tijorat qilish joizdir buni olib ishlatadigan odam o'zi javob beradi iste'molchi uni agar halol maqsadda halol yo'lda ishlatsa halol agar harom maqsad bilan harom ishlarga ishlatadigan bo'lsa u haromdir demak uning gunohi ham uning o'zigadir deb bu kishi fatvo bergan biroq aynan mana shu mavzu ya'ni sputnik tarelkalardan foydalanish mavzusida berilgan boshqa fatvolarga nazar solsak u yerda boshqacha ma'nolarni ko'ramiz abdulloh abdurahmon al jibrin hafizahullohning fatvolari o'n ikki ming yetti yuz qirqinchi raqamli fatvoda mana shu mavzu tilga olinadi ya'ni sputnik tarilkalaridan foydalanishning hukmi haqida gapiriladi bu fatvoning nomi muharabatul g'azul fadoiy va fikriy deb nomlangan ya'ni fazoiy va fikriy ishg'ol yoki fazoiy va fikriy kurash deb nomlanadi bu o'rinda savol bergan kishi so'raydi hozirgi kunda islom olami yuz tutayotgan fazoviy fikriy va axloqiy tomondan hujumlarni ko'ramiz bu narsa ana shu sputnik tarelkalari orqali olinadigan yoki sun'iy yo'ldoshlar orqali tarqatiladigan ko'rsatuvlar orqali ana shular vositasida amalga oshirilyapti ya'ni musulmonlarning axloqini buzishga qaratilgan ishlar bular biz bundan farzandlarimizni qanday saqlay olamiz bu haqda nima deysiz deb so'ralgan bu o'rinda javob bergan shayx jibrin janoblari aytadilarki haqiqatdan musulmonlar bugungi kunda ana shunday muammolarga duch kelishmoqda ularning xonadonlarining ichiga kirib bormoqda bunday buzg'unchiliklarning targ'iboti tashviqoti bu o'rinda musulmon odam qilishi lozim bo'lgan mana bu ikki nuqta mavjud avvalo har bir musulmon odam o'zining aqidasini mustahkamlashi lozim ya'ni sog'lom aqidaga e'tiqodga ega bo'lish shart undan keyin esa solih amallar qilishga doimo o'zini bog'lashi lozim o'zining nafsini va atrofidagilarni oila a'zolarini ham xulqi atvorlarini salomat saqlashga jiddiy ahamiyat qaratmog'i lozim ana undan keyin esa atrofdan bo'ladigan tashviqot targ'ibotlar har xil fizqu fujurlarga boshlaydigan ishlardan o'zini ham oilasini ham to'sishi kerak va xonadoniga ana shunday narsalarni kirishiga yo'l qo'ymasligi lozim u insonlarning axloqini buzadigan ularning e'tiqodlariga xilof keladigan va dinlarida shakku shubhalar paydo qilishga sabab bo'ladigan narsalardan demak himoya qilishi ana shunday narsalar bilan bulg'anib qolishdan ehtiyot bo'lishi lozim ana shunga ko'ra deydilar ana shunday parabolik antennalar orqali keladigan har xil ko'rsatuvlar har xil silsila e, kinolar va insonlarni fizqu fujurga yo'l ochadigan ularni fizqu fujurga yetaklaydigan va insonlarning ana shunday shahvoniy g'arizalarini qo'zg'atadigan ishlardan demak ehtiyot bo'lish lozim ularni yo'lini albatta to'sish kerak ularni uyga kiritish mumkin emas bu narsa ahli iyolni hayosini ko'tarilishga va ana shunday behayolarga tashbih tashabbuh qilib ularga o'zini o'xshatishga targ'ibot bo'ladi ularga yo'l ochiladi bundan demak har bir musulmon tiyilishi lozim ana o'shanday ishlarga yaqinlashish mumkin emas degan mavzuda bu kishining fatvolari e'lon qilingan endi biz mana shu mavzuda yana boshqa birodarlar bilan bog'landik ular bilan bu mavzuni muhokama qildik ya'ni ana shunday muhitlarda istiqomat qilayotgan mana shunday masalalarga duch kelayotgan odamlarning alohida alohida fikrlarini ham o'rgandik va ko'pchilik insonlarning fikrlari mana shunday narsalardan ehtiyot bo'lish lozimligi va bularning zarari mana shunday asboblar ana shu parabolik antennalar orqali olinayotgan axborotlar yoki ko'rilayotgan tomoshalarning musulmonlar axloqiga oila a'zolari farzandlarning xulqiga tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq ekanligini ta'kidlab ko'pchilik bundan ogohlantirayotganlarini eshityapmiz va yana bizning savolimiz ana shunday birodarlarga bunday narsalar mana shunday apparatlardan ko'proq kimlar foydalanadi degan savolimizga ularning javoblari shunday bo'lyaptiki bundan ko'proq fisq ahli foydalanadi yoki umuman dindan tashqarida bo'lgan odamlar musulmonlardan boshqa odamlar ko'proq bundan foydalanadilar musulmonlarning ichlarida ham shundaylari bor ammo ular dinlarga beparvo bo'lgan insonlar ko'proq bu narsaga qiziqadilar deb aytadilar yana odamlarning guvohlik berishlaricha ana shunday antennalar orqali qabul qilinadigan kanallar ikki yuzta kanal bor deb mana bir kishi hikoya qilyapti biz undan so'rayapmizki qancha uning ichidan qanchasi ko'rsa bo'ladigan ya'ni dunyoviy bilimlar insonning dunyoviy tasavvurlari masalan foydali bilimlardan ma'lumotlardan unga xabar beradigan yoki axborot kanallari ilmiy kanallar yoki diniy islomiy kanallar ana shular ham demak ularning ichida albatta bor ular qancha nisbatni ularning nisbati qanchani tashkil qiladi deb so'ragan savolimizga demak biz olgan javobimiz demak o'ntacha kanal bo'lishi mumkin ana shunday dunyoviy yoki diniylari ya'ni insonga zarar keltirmaydigan balki foyda beradigan kanallar ana shuncha bo'lishi mumkin ammo demak shundan ko'rinib turibdiki ularning zararlisi ko'p foydalidan ko'ra zararlisi ko'p ekanligini demak ko'pchilik ta'kidlayaptilar mana shu o'rinda biz baqara surasining ikki yuz o'n to'qqizinchi oyatini esga olishimiz lozim bo'ladi alloh taolo aytadi auzu billahi minash shaytonir rojim يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما sizdan aroq va qimor haqida so'raydilar siz ayting ularning ikkisida katta gunoh va odamlar uchun foydalar ham bor ularning gunohlari esa foydalariga qaraganda ulkanroqdir bu oyatning tavilida shayx sadiy rahimaulloh yozadilarki ey payg'ambar sizdan mo'minlar so'raydilar aroq va qimorning hukmi haqida so'raydilar chunki bu narsalar mana shu ikki narsa johiliyat davrida islomning avvalida mavjud edi mana shu ikki narsa xususida odamlar o'rtasida nizo paydo bo'ldi ana shundan so'ng ular bu ikki narsaning hukmi haqida rasulullohdan so'radilar olloh o'z payg'ambariga bu ikki narsaning manfaati ham borligi va uning zararlari ham borligini bayon qilishni buyurdi bu bu ikki narsaning kelajakda harom qilinishiga tayyorgarlik edi alloh taolo bu oyatda mana shu aroq bilan qimorning zararlari va gunohlari haqida xabar berdi mana bundan kelib chiqib insonning aqli va moliga zarba bo'lishini bildirdi va yana bu ikki narsa insonning olloh zikridan uzoqlashishiga namozdan chalg'ishiga va odamlar o'rtasida adovat va nafratlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi mana bu narsalar esa undan keladigan foydaga qaraganda yomonroqdir ya'ni ya'ni ularning foydalariga qaraganda mana bu sanalgan zararlari demak kattaroqdir degan ma'nolarda tavil qilganlar haqiqatan shunday mana bu aroq orqali demak mm, yana tijorat qilish mumkin kimdir foydalanadi qimor orqali ham kattaroq pul yutishi mumkindir kimdir demak mana shu jihatdan uning foydasi bo'lsa bordir ammo undan keladigan zararlar esa ko'lami nihoyatda katta aroq insonning aqliga zarba bo'lsa qimor insonning molu dunyosiga zarba balkim har ikkisi ham har ikki tomonga zarba bo'ladi alloh taolo bu narsani avvalda birdaniga butkul harom qilmadi balki aql egalariga ishora qildi ularning vijdonlariga havola qildi bu narsa sizning aqlingizga zarar molingizga zarar kelajagingizga zarar demak mana shu oyatdan ham ko'rinib turibdiki insonlar hayotida ularga foyda yetkazadigan narsalar zarar yetkazadigan narsalar bo'ladi ba'zi narsalarning ichida ham zarar ham foydasi ham bo'ladi ana shunday paytda uning qaysi jihati kuchliroq ko'proq ekaniga ahamiyat qaratadi aqlli odamlar demak mana shu hozir o'rtaga qo'yilgan mavzu ya'ni sputnik tarelkalaridan foydalanish yoki ularni o'rnatish bilan shug'ullanishda ham nima foyda boru nima zarar bor foydasi demak pul tirikchilik o'shandan demak tijorat daromad ammo uning zararichi uning insonlar aqliga ularning axloqiga diniga keltirayotgan zarari qay darajada demak ana shularni agar taqqoslanadigan bo'lsa zarari ko'p ekani ma'lum bo'ladi bu narsalardan demak musulmonlar o'zlarini tiyadilar va buning mana shunday ishlarning muqobilidagi boshqa halol muboh ishlarni qidiradilar albatta allohdan taqvo qilgan odam dunyo uchun yashamaydi oxirat uchun yashaydi unga olloh dunyosini ham oxiratni ham inshaalloh obod qilib beradi o'zi va'da qilgan shuning uchun shubhali ishlar bilan yoki harom ishlar bilan shug'ullanishdan o'zlarini tiyishlari albatta o'zlari uchun foyda kelajaklari uchun ham foyda ularga alloh taolo inshaalloh halol kasbkor yo'llarini oson qiladi ochadi shuni niyat qilish kerak va shunga ishongan holda inson ana shunday shubhali ishlardan uzoq bo'lishi kerak yana bu o'rinda musulmonlar ham o'zlari ana shunday ishlarga demak muqobil bo'ladigan halol pokiza ishlarni tashkil qilish haqida o'ylashlari o'rinli ya'ni biz bu borada ham ba'zi bir kishilar bilan muhokama qilib fikr almashgan bo'ldik ya'ni taklif shundan iborat bo'ladiki ana shunday kishilar mana shunday ishlarga aloqador odamlar shunday texnika apparatlarning sirlaridan boxabar mana shunday kasbu korlari bo'lgan insonlar o'zlari musulmonlar uchun alohida televideniyalar tashkil qilish haqida o'ylashlari mumkin ya'ni alohida studiyalar mustaqil studiyalar telestudiyalar tashkil qilish va o'zlari ana shunday ko'rsatuvlarni tarqatishlari mana shunday ishlar ustida demak reja ustida o'zlari bir o'ylab ko'rsalar bo'ladi bu narsa qay darajada voqelikka muvofiq keladi degan savol ustida esa aytishimiz mumkinki bu narsa o'zimizning yurtimizda ham demak ko'rilgan va boshqa mamlakatlarda ham bu tajribada davom etib kelayotgan narsa ya'ni kabel televideniyalar bo'lardi ammo bu narsani musulmonlar manfaatiga moslab islom diniga e'tiqodlarga moslagan holda qilishning iloji yo'q hozir o'zbekistonda ammo mana shu savollarni berayotgan birodarlar yashayotgan muhitda esa buning iloji bor chunki g'arb mamlakatlarida va mana yana bir qancha mamlakatlarning qonunlarida bunday ishlarga yo'l bemalol demak qonunlar bunga ruxsat beradi siz bemalol o'zingizning mustaqil shaxsiy televideniyangizni tashkil qilishingiz mumkin u albatta o'ziga yarasha mehnat talab qiladi ammo bu juda ulkan miqyosda katta doirada emas balkim torroq kichikroq doirada mahalliy doirada mahalliy bir e, hududda bo'lishi mumkin ya'ni ma'lum bir insonlar o'zlari kelishgan holda bu narsani amalga oshirishlari mumkin mana shuni qay darajada e, voqelikka muvofiq ekanligi bu tajribada ko'rilgan yoki yoki boshqa ekanligi haqida biz so'raganimizda shunday javoblar aytishyapti o'sha joyda istiqomat qilayotganlar afg'onlar ruslar yoki masihiylar o'zlarining ana shunday televideniyalarga ega ekanliklarini ularni kabel televideniyalari borligi xohlagan narsalarni ko'rsatib demak e, o'zlariga ma'qul kelmaydigan yoqmaydigan balkim zarar beradigan narsalardan ular uzoq bo'lib mana shunday ishlarni qilayotganlarini ko'rib demak guvoh bo'lgan birodarlar hikoya qilyaptilar demak musulmonlar ham ana shunday taqvoli e'tiqodli ham talantli ijodkor yoshlar faqat o'zlarining tirikchiliklari haqidagina qayg'uravermasdan ham tirikchilik ham bo'ladi ham o'sha yerdagi musulmonlarga o'sha qayerda bo'lsa ham yashayotgan insonlarga manfaat yetkazish ularning ehtiyojlarini qondirish yo'lidagi bir savobli xayrli ish ham bo'ladi agar mana shunday rejalar haqida ular o'ylasalar va shuni amalga oshirishga harakat qilsalar bu juda ham savobli ish va hozir aytganimizdek o'sha yashayotgan mamlakatlarning qoidasiga qonuniga muvofiq keladigan narsa o'ziga yarasha mashaqqati mehnati bo'ladi ammo bu amalga oshirsa bo'ladigan xayrli ish alloh barchamizni yomonliklardan tiyilish yomonliklardan uzoq bo'lishimizni yaxshiliklarga muvaffaq bo'lishimizni nasib etsin subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh